Na saighdiúirí agus an t-éadach cláir. Bhí bean bhocht ann go raibh gasúr mhic aici. Bhíodh an gasúr ag obair do dhuine uasal in aice na háite. Do ráinig go raibh sé déanach chun oibre maidin éigin nuair a chuaigh sé ag triall ar an duine uasal. Dhíbir sé é agus dúirt leis ná tabharfadh a thuilleadh oibre dhó. Tháinig sé abhaile, ag triall ar a mháthair agus é ag gol. Cad a dhéanfair anois, ar sise. Ní fheadar cad a dhéanfad, arsa an garsún. Imeód orm agus gheóbhaidh mé obair in áit éigin. Déan sin chómh maith is a rithfir chun go dtiocfaid. D'imigh sé air agus thug sé cúpla lá ag siúl ag lorg oibre. Bhí sé ag dul an-fhada ó bhaile nuair a casadh air seanduine. Cad é an saghas duine tusa? ar sisean leis an ngarsún. nó cad tá agat á lorg nó á dhéanamh? Táim ag lorg oibre, a dúirt an garsún, ach ní bhfaighinn le déanamh í. Tabharfadsa obair dhuit, a dúirt sé, agus ní chuirfidh mé aon ainm ar phá dhuit chun go mbeidh bliain tugtha agat, nó an mbeifeá sásta leis an saghas sin margaidh. Do bheinn, a dúirt an garsún, mar tá an saol teipthe orm. Ghaibh sé leis an seanduine abhaile agus d'oibrigh sé dhó go breá tugtha chun go raibh an bhliain caite. Tabharfaidh mé dhuit fiche punt anois, ar sisean. Nó más leat é, tá éadach anso agam, a dúirt sé, agus tabharfaidh mé dhuit é in ionad na fiche punt. Éadach cláir. Agus níl aon uair a leathfar ar an dtalamh é sin, a dúirt sé, nó ar bhord, ná go dtiocfaidh gach saghas bia chugat ar an éadach agus dí. Tógfaidh mé an t-éadach, arsa an garsún. Fuair sé an t-éadach, d'fhill sé chuige go deas slachtmhar é féin fé a chasóg. Thug sé aghaidh ar an mbaile agus ana-dhithneas air, mar bhí tuairim aige go raibh ocras ar an seanmhnaoi 'na dhiaidh. Ar an slí dhó do casadh air fear eile. Do labhair an fear leis. Táim ag siúl le trí lá, a dúirt sé, agus is tú an chéad duine a casadh orm le trí lá. Is amhlaidh dhom, a dúirt an garsún. Táimse trí lá ar an mbóthar agus ní fhaca éinne chun gur bhuaileas fútsa. Táim tnáite ag an ocras, ar aon slí, arsa an bhfear. Níl aon ocras ormsa, arsa an garsún, ná aon ghá agam leis. Agus bainfidh mé an t-ocras díotsa chomh maith, a dúirt sé. Suig ansan! Do shuigh. Do leath sé an t-éadach anuas ar an mbán agus do tháinig gach saghas bídh agus dí chúthu ar an éadaigh. D'itheadar agus a ndóthain agus d'óladar. Shíleas, arsa an bhfear, go raibh míorúilt mhór agam féin, ach is fearr an mhíorúilt atá agatsa. Cad tá agatsa? arsa an garsún. Tharraing sé boiscín amach as a phóca. Tá, a dúirt sé, an bhfeiceann tú? Do scaoil sé míle saighdiúir amach as an mboiscín. Déanfaidh siad san pé rud a déarfaidh mé leo, a dúirt sé, agus tiocfaidh siad thar n-ais arís chugam tar éis a dhéanta, isteach sa bhoiscín, agus féadfad iad a bhreith liom im phóca, ní iarrann siad bia ná éadach. Ó! Tá sé sin go maith agat, arsan garsún. Má tá, ar sisean, déanfad malairt leat anois, b'fhearr liomsa an t-éadach ná iad. Bíodh ina mhargadh, arsan garsún. Thug sé dhó an t-éadach agus fuair sé boiscín na saighdiúirí. Thug gach éinne acu an bóthar air arís, agus an uair a bhí an garsún imithe tamall d'oscail sé an boiscín. Tagaíg amach, a dúirt sé leis na saighdiúirí. Thánadar. Imíg oraibh, a dúirt sé, agus leanaíg é siúd go bhfuil an t-éadach aige agus tugaíg chugam an t-éadach. I gceann neomat do bhíodar tagtha thar n-ais chuige agus an t-éadach tugtha acu leo. Bainte don fhear eile. Tháinig sé abhaile a' triall ar sheanmhnaoi de mháthair dó. B'é an chéad rud a fhiafraigh sí ná, 'Arú, an bhfuil puinn airgid tugtha agat leat? 'Tá rud maith tugtha agam liom, a dúirt sé, 'agus tá sé chomh maith againn cuireadh a thabhairt dos na comharsain go léir anois nuair a bhfuilim tagtha. Thug sé cuireadh dos na comharsain go léir agus do bhí a mháthair ar buile mar ní fhaca sí aon leathphingin airgid aige agus ní fhaca sí go raibh aon ní aige le tabhairt do sna comharsain. Bhailíodar timpeall air, ba mhaith leo é a fheiscint tar éis teacht. Nuair a bhíodar go léir bailithe, thóg sé leis amach ar pháirc iad. Do leath sé an t-éadach agus do tháinig gach saghas bia ba mhaith leo agus dí. D'itheadar agus d'óladar agus ní raibh a leithéid de iúnadh riamh orthu nuair a chnuiceadar an mhíorúilt a dhein an t-éadach. Ba ghairid gur airigh an rí an saghas so éadaigh a bheith ag an ngarsún. Chuir sé beirt nó triúr dá shaighdiúirí ag iarraidh an éadaigh. Má dhein, níor thug an garsún dóibh é. Do scaoil sé na saighdiúirí féin amach as an mbosca. Maraíg beirt acu san, a dúirt sé, agus leogaig uaibh an fear eile, go mbéarfaidh scéala ag triall ar an rí. Dheineadar chomh maith agus do chuaigh an fear eile thar n-ais agus d'inis sé an scéal don rí. Tháinig an rí féin agus meitheal mhór shaighdiúirí in aonacht leis. Cad tá uait? arsa an garsún. Caithfir an t-éadach a thabhairt dhom, ar seisean. D'oscail sé an bosca arís do scaoil sé amach a shaighdiúirí féin le hordú gach saighdiúir leis an rí a mharú. Ná maraíg an rí, a dúirt sé. Bhí san dinta comh láithreach. Nuair a chnuic an rí an mhíorúilt oibre bhí aige á dhéanamh, Níl aon rud ab fhearr dhuit a dhéanamh, a dúirt an rí, ná dul liom. Tabharfaidh mé mo ríocht dhuit agus m'iníon le pósadh. Is fearr a chosnóirse ná an bosca san an ríocht ná mar a chosnódh pé méid saighdiúirí atá agamsa. Agus de réir mar a airím, mar gheall ar an mhíorúilt a dheineann an t-éadach san, ní fhágfaidh sé tart ná ocras ar éinne againn. B'in mar a bhí, phós sé iníon an rí, agus cé dhéarfadh ansan go raibh aon easnamh fágtha aige ar a mháthair?